Lugamak aurten ere laborantza errikoia goraipatuko du, azaroaren seietik sortzira, klima laborantza errikoia hautatzen dut, izanen da leloa, aktualitateari loturik azaroan Parisen iraganen den klimarako gailugari begira emanen da. Pascal Canfen edizio unen aita bitxia izanen da, ministro orde oia eta World Resource Institute erakundean klimari buruzko kontseilaria da. Bestalde, Normandia eskualdeko laborariak izanen dira aurten gomita bereziak, beren produktu eta kabalak erakutsiko dituzte, hauen artean AUP esneki famatuak eta sagajak bisente erabide laborantza gambarako langilea. Zendako normandia hori uh, eh, gasna ekoizpenean, eh, biskat uh, frantziako lehen lujaldea da, eh? han gasna initz, famatuak, oietarik bestak beste Kamanber, Livarro, Neuchatel, Ponlevek, hori janaidu gibilean bautela azkuntza azkar bat, uh, behi esnadunekin, eta ba, besta bestalde ere parte araziko ditugu uh, maininguru ez da da baita elkarteen egiskan uh, eh, han badirelako iniziatiba interesgahiak uh, eh, besteak beste uh, ere zuzenki unkituak dira nuklearrarekin behaz uh, biskata urtengo tematika klima izanki uh, parte hartuko dute eta hien eh, testu ingurua eta lekukotasunak ikarriko dituzte debate horietan. Iru mila bazkari eta afari zerbitzatuko dira iru egunez, tokiko eta kalitatezko mozkinekin eginak. Haukendako gune bereziak eta beste animazio ugari, dantza eta musikan.